Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro yongere ndabaha ikaze muri makuru ingingo yo kwambara agapfukamunwa kubunguruza abantu ndetse n'abiyunguruza hagati mu gisagara cya bujumbura ntigikurikizwa bamwe mu biyunguruza mu mabisi bavuganye bavuganye na bagenzi bacu bamenyesha ko batakibisabwa nk'uko byahora nayo abunguruza abantu nabo bakamenyesha ko iyo babisabye abo babisabye batabyubahiriza ni inkuru ya Alain Désiré Bukeneza nk'uko twabyiboneye mu miduga irenga cumi ija mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura nyinshi muri yo abayigenderamwo batarenga nka babiri nibo bari bambaye agafukamunwa nayo abunguruza abantu akaba ata n'umwe yari akambaye eka no mu biyunguruza baca mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura iyo ngingo isa n'uko itacubahirizwa abagendera muri iyo miduga bamenyesha ko bataka ibisabwa nk'uko byahora masike igituma tutayambara mu minsi yahera baba badusaba mu muri bisi mu kuyorira kubonye nabo bakidusaba nabo baradufata polisi aho barabahagarara ntibakitaho kuyidusaba Ndagushimire me Desire Bukeneza imiliyaridi zirenga mirongo itatu mu mafaranga y'amarundi niyo yahawe amakoperative yo ku mitumba mu gihugu cyose mu ntumbero yo kwiteza imbere atanguza icese kuri uyu wa gatatu inama yo kurabira hamwe uko ayo mafaranga yakoreshejwe umushyikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervin Dirakobuca yavuze ko imyaka ibiri iheze bariko bakora ubu hageze ko berekana uko ayo mafaranga bahawe yakoreshejwe banarabe ko bashobora no kuzoyasubiza tumu mutegarugori leta y'u Burundi ibicishije mu itegeko nshikiranganje nimero majana atanu na mirongo ine akarongo majana atanu na mirongo itatu akarongo igihumbi n'amajana na mirongo ibiri na gatanu yo kuwa cumi n'umunani nyakanga ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yarafashe ingingo ihambaye yo gushira mu ngiro iryo hangiro aho mu mafaranga angana imiliyaridi mirongo itandatu n'indwi n'amajana umunani na mirongo itatu y'amafaranga y'amarundi yahawe amakomine kugira yiteze imbere ibice hafi mirongo itanu ku ijana imana ni ukuvuga imiliyaridi mirongo itatu zirenga yahawe amakoperative yo ku mitumba aho ku mutumba wose mu gihugu cy'u Burundi waronkejwe miliyoni icumi kugira ngo abarundi twese turi hamwe turwanye ubukene iyi nama y'uyu munsi ikaba itunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ayo mafaranga yakoreshejwe hamwe n'ukuntu amakoperative yo ku mitumba yotera intambwe na burya ubutigo bugeze kugira ngo ayo makoperative atangure kwishyura iyo ngurane hisunzwe amasezerano bagiriraniye na komine nk'uko ingingo ya cumi n'indwi y'itegeko nshikiranganji twavuze ribitegekanya ari nacyo gituma muhamagarirwa kandi mwahamagariwe gukorera hamwe mu mashyirahamwe na cyane cyane amakoperative mu buzima bwose bw'abenegihugu kugira twiyungunganye dufashanye mu rugamba rwo kurwanya ubukene imyaka ibiri rero irarangiye abaronkejwe umutahe bari ku kivi ubutigu rero burageze kugira ngo habe ukwisuzuma ngo turabe aho tugejeje ikivi twatanguye ibyagenze neza tubishime dushime kandi twishimirize ibitagenze neza nabyo tubice hirya no hino maze tubironkere inyishu bamwe mu baronkejwe iyo ngurane bavuga ko umwimbu wagenze neza abo ni mu gihe abandi bavuga ko umuceri barimye umwimbo utagenze neza kubera ubukene bw'amazi ava mu ngomero ziyazana reka inkuru tuyibaze Jean Marie Mayonga hanyuma turarima umuceri abo kubera yuko inyubakwa zizana amazi ku rugomero rwa nyakagunda eh, aza guhahira uyu muceri zisa n'izari zishaje ntizashikana amazi neza umuceri rero nawo umaze iminsi ibiri cyangwa itatu utariko urahahirwa ngo uronke amazi akwiye ushobora no gutumbika ibitumbwe bikaza ari amapepu atamuceri urimwo umwimbu ntiwaje ushimishije nk'uko twari tuvyifuza arico gituma eh, dusa n'abateye intambwe ntonya dusubira inyuma mu ntara ya bubanza twaragize intambwe turaronka imirima turimamo umuceri duhawe na leta leta ni novuga yuko ari igiciro cyiyongereye kuri zirya miliyoni icumi bari baduhaye baca baduha amahegitari abiri yo kurimamo umuceri ku buri mirire bw'umuceri twagize muri make twarungutse bagasaba ko leta yubafasha kugira ngo mu gihe basubiye kurima kandi icyo giterwa cy’umuceri umwimbu ushobora kugenda neza bashobore kuronka amafaranga basubiza y'ingurane bahawe twifuza yuko urwo rugomero rwokorwa neza amazi ntasubire kubura kuko twamaze kubona neza yuko n'umuceri twazaniwe n'abashinwa bita ibride twabonye ko wimbuka cyane kandi ufite akamoto keza uraryoshe abitavyo nama bahuriye hano mu gisagara ca Bujumbura bakaba bavuye mu ntara zine arizo bubanza gisagara c'ibitoke Bujumbura na Bujumbura Meri Ndagushimire Jean Marie Mayonga tubandaniriza n'amakuru yacu muvuga mu gisata c'imigenderanire mukuru w'igihugu ca Ethiopia ari mu rugendo rw'imisi ibiri mu Burundi kuva kuri uyu wa kabiri Sahel Walk yakiriwe na mugenzi we umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye urugendo rwo mu Kenyezi rukaba ruri mu yo gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi na Ethiopia muri studio turi kumwe na Mihai Kanyange aratubwira byinshi kuri ico gihugu ca Ethiopia Ego Yvette nije Ethiopia ifise umugwa mukuru Addis Abeba mu bihumbi bibiri na cumi 2018 icyo gihugu cari gifise abanyegihugu barenga ku miliyoni 109 mu buraruko bushira ubuseruko ah, harimo yo ibihugu bya Eritre na Djibouti mu bumanuko hakaba hariyo igihugu cya Somalia nayo ah, mu, ni mu bumanuko hari igihugu cya Somalia mu bumanuko bushira uburengero hakaba hariyo mu bumanuko bushira uburengero hakaba hariyo igihugu cya Kenya eh, nayo mu burengero hari igihugu cya Sudani Ethiopia yegereye rero ihembe rya Afrika Ethiopia ifise umugwa mukuru Addis Abeba ni urimo icicaro cy'umuryango w'umwe bwa Afrika Union Africaine Ethiopia ikabirongowe Yvette nkuko je kubivuga n'umukenyezi Zael Wokezeld yaranarongowe n'umusirikare Mengistu Ayire Mayra, Mariam Murantunga kuva mu gihumbi kimwe 1970 na mirongo 1970 zirindwi gushika mu gihumbi kimwe amajana 991 na rimwe mu babaye abashikiranganji ba mbere harimo Melese Zenawi ico gihugu kirongowe n'uwo mukenyezi akaba ari uwo mukenyezi Eh, umushikiranganji wa mbere wa kino gihe akaba ari Abiy Ahmed aturuka mu bwoko bw'aba Oromo igihugu ca Ethiopia kikaba gifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato igihumbi igihumbi n'amajana 154 n'amajana ndwi n'icenda kikaba kigizwe n'uburere icenda ni igihugu kandi kivugwamo Indiane hamwe n'ingwano zifatiye ku bwoko aha tukavuga nk'iziri hagati y'ico gihugu n'akarere ka Tigre ni njyane zanigeze kandi hagati y'ico gihugu n'igihugu ca Eritrea ibibazo bindi bihari mu gihugu ca Ethiopia bikaba bifatiye ku mazi y'uruzi Nile aho Ethiopia idacana uwaka n'ibihugu vya Egypte na Sudani biturutse kuyubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba ku mazi y'ikiyaga Nile Fleuve Nile n'urugomero rwitiriwe barrage de la Renaissance éthiopienne mu rurimi rw'igifaransa rukaba rufise uburebure bw'imetero igihumbi n'amajana indwi na mirongo umunani n'imetero ijana na mirongo itanu na zitanu z'uburebure uja hejuru ico bita hauteur mu rurimi rw'igifaransa ubwo rugomero rwatanguye kubakwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bikaba bitegekanijwe ko ruzorangira kubakwa mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri rukazotanga megawatts zirenga ibihumbi bitandatu ariko ah, urwo rugomero rukaba ruri rwubakwa ku mafaranga arenga imiliyaridi zine n'igice z'amadolari y'abanyamerika igihugu cya etiyopiya kandi gifise indege etiyopiyan airlines zikorera mu bihugu bitandukanye harimo n'uburundi urakoze mihaye kanyange dusabe imigabo by'amatumirire amate tubandanya n'amakuru yacu isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi mitwe za radiyo tubandaniza amakuru yacu muyavuga mu gisata cy'indero abanyeshuri barenga amajana abiri bize muri kaminuza yigisha ubuvuzi iri ku mutanga bazindutse bagandagaza kuri iryo shuri kuri uyu wa gatatu bavuga ko bataranoswa impamyabushobozi zabo kuva barangije amashuri tutigeze dutonda iyo kaminuza irangwa ko ikibazo cyo gutanga impapuro z'umutsindo ni Institut Universitaire des Sciences de la Santé et de Développement Communautaire yigisha ubuvuzi aba banyeshuri baharangirije bavuga ko batararonka izo mpapuro haraheze imyaka irenga itatu ingorane hari nuko twebwe abanyeshuri bashika ku banja na 2030 twabonye urupapuro rwemeza yuko twoza kwiyandikisha kuri Institut Universitaire Sciences de la Santé tumaze kuza kwiyandikisha badusaba amahera kwiyandikisha twiyandikisha twararisha amahera y'ishuri nkuko bisanzwe kandi nta munyeshuri n'umwe yigeze aherana ariko gusa amashuri tumaze kuyarangiza nta rupapuro na rumwe rwerekana ko twahejeje turaronka niko gushika n'ino saha turiko turabaza kuba baheze nk'imyaka ishika itatu tutararuronka urwo rupapuro bagasaba ubuyobozi bw'iryo shure guhagurukira icyo kibazo kwebye dusaba dusaba ishuri twarishe kuko iyo tuje kubasaba urwo rupapuro uwo mutsindo ni uko baca batubwira yuko ikibazo cy'iwacu kiri muri minisiteri ariko iyo tugiye muri minisiteri naho batubwira yuko ikibazo kiri ku ishuri twebwe gushika nino saha ntiturabona reyerma ikibazo ahantu gihagaze nimba ari muri minisiteri cyangwa se ku ishuri ariko twebwe turashaka abatorite batubwire by'ukuri ikibazo cy'iwacu ahantu gihagaze ku bijanye n'amadiplome dusaba cyane cyane banayaduhereze iyo tubonye amaperi d'offre twebwe turagira tentative yo kujya kurondera ubuzi mugabo kubera atarupapuro rwemeza ko twize turaronka benshi duhitamo uhagarikana abandi bakagenda kudepoza twe ntitugenda kudepoza deposi radiyo isanganiro yashatse kumenya uko icyo kibazo kiriko gitorerwa umuti ubuyobozi bw'ishure buyimenyesha ko icyo kibazo cy'abo banyeshure bukizi mbere ko bamaze kugishikana no mu bushikiranganje Tugushimire Omer Nduwayo tubandaniza amakuru yacu mavugwa mu gisata c'uburimyi amahegitari arenga ijana mirongo itanu y'imiceri niyo itwawe n'umwuzure wa Rusizi na Kagonuzi kwibarabara rya mbere ku mutumba Nyamitanga komine Buganda intara ya Cibitoke kugira bazitange ku babijejwe agasaba bose bafise umutima wo gufasha ko bofasha ngo kuko komine yonyene itovyishoboza ukunguruza impapuro ziba zatewe ku mukono kugira zishikira abazisavye zandikwa imakamba hamaze gasokera ibujumbura ni kimwe mu bibazo bitaratora umurongo neza ikigo rusangi gishe inike mu rurimi rw'igifaransa ca makamba gifise umuyobozi wacu abivuga asigura ko ibyo biri mu bituma nyamukuru izo mpapuro ziteba gushikira abazisavye karabera Jean Claude akizeza abitura ico kigo kico kibazo vuba kizoterwa umuti narijya yagishikanye ko bamukurira ni nkuru ya Jerome Hakizimana bamwe mu bituriye ikigo rusange ica imakamba gwishe inika baridoga ko ibyo basaba bigizwe ahanini na za murikarengane rese pase pasiporo sepejeri n'ibindi biteba n'ikiringo bahawe kikarenga yewe gukora kubera izo mashini ziguma zipfa bakora abantu aha yakorera umuntu atamukorera umwanya munini batubwira ati biguma vyaha vyaha kandi tuba twaje tuva kure mu gihe bo bashima ko ico kigo rusange caje kubafunyiriza urugendo abo bacitura basaba ko iyo ngorane yotorerwa umuti wo umuvuduko bohindura gukora kugira iyi ngorane ntibandanye imeruku rero umuntu aje avuga ati mpava nca ntaha akarara bugaca bikagenda uko nyene urumva yuko aba ariko arahomba umuyobozi w'ico kigo rusange icimakamba asigura kuko guteba kuva ku kibazo cy’ukuntu bunguruza izo mpapuro ziva bujumbura ubu haracariho ikibazo c'ingene bunguruza impapuro ziba zakozwe canke zasinywe kugira zishobore kudushikira zivuye bujumbura natwe dushobore kuzihereza bene gihugu baba bazisavye aho biratuma radiyo isanganiro Ndagushimire Jean Hakizimana kuri uno wa gatatu niho haba ibisikanya ku burongozi bw'ihinguriro ry'icayi OTB umuyobozi mukuru yahora Jacques Bigirimana mu migambi mikuru mikuru asigiye umusubiriye harimo kwagura amatongo arimo mwicayi no kwinjiza abandi banyamitahe mu gisata c'icayi mu Burundi Engineer Deogratias Nduwimana agiye kurongora iryo hinguriro avuga ko agiye kwihweza ayo madosiye hanyuma ayakorereko Vugundemeshi kubabarana n'abandi igihe bashikiwe n'indwara zitandukanye muri kahise ngo birafasha nyine gushigwa gushira izo ngorane umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba chartier n'imbwe ko asigura ko uwikumiriye bivanye n'ibibazo kanaka abikora no mu kibano kuko akenshi abafise afise umugwa akomoka ko aho rero ngo uwo mugwi ugasanga uzanye amatati ku wundi mugwi wita ko batatu batatahuye ingorane kubwiwe kuganira n'abahinga banonosoye gufasha bashikiwe n’ibyago birafasha gukira ibibazo bitandukanye ni nkuru tubazahonera muco kubabarana n'abandi ngo ni igihe umugwi w'abantu wishira mu kibanza c'abandi ko nabo bashikiwe n'ibibazo kanaka kandi bakwiye gutahurwa nk'uko kwabo umuhinga mu bijanye no gutatura amatatu bidaciye mu ngimba Chartier Niyunge ko avuga ko abagendana ibikomere byo muri kahise akeshi usanga bafite imyifato zitangaje kubabara bivanye n'ibihe kanaka umuntu aba yaraciyemwo ugasanga nk'umuntu arashavura n'ingoga umuntu avuga avugira hejuru umuntu ararira ahuye n'akantu kari ko kose cyangwa umuntu ugasanga arahora kuko inyifato ziza kuba zitandukanye wamubaza ikibazo cyari gikeneye inyishyu aho nyine ugasanga inyishyu ayiguhaye haciye igihe cyangwa itagikenewe ni ukuvuga biraza gutuma inyifato y'uwo muntu iza kuba inyifato imeze nk'itangaje ibyo bita anomali hanyuma rero ninge nakora biraza kugabanura ingufu zo gukora ibyo bita force de productivité hanyuma ucuje kurabaho nko mu bijyanye n'imibano y'abantu hari ibintu usanga abandi bihamagarira abantu gushyira ingufu zabo hamwe kugira ngo bagire icyo bakoze ugasanga umengo by'ukuri eh, wewe ntibimuraba izo nyifato ngo zifite ingaruka zidasanzwe mu kibano aho ngo biterane icuka kibi mu badasangiye ibyumviro burya imibano y'abantu igenda itosekazwa n'ibintu byinshi iratosekazwa no kutumvikana ah, bivanye eh, n'ibihe abantu baba barimwo imibano iratosekazwa n'amatati aba yarashikiye abantu ugasanga ayo matati abantu ntibashoboye kuyifatamo kugira inyifato nziza ugasanga ya matati avuyemo ingorane avuyemo indyane avuyemo gutandukana kubera kubura uburyo cyangwa ubumenyi kugira inyifato ibereye hanyuma uko imibano y'abantu igenda yononekara nuko bigenda bibakora ko mu bijyanye n'ibyiyumviro mu bijyanye n'ibigumbagumba umuti nyawo ni ukubahuka kujya hamwe n'abandi ahanini ugatumbera kwikorera ushobora ufasha gukira ibikomere byo muri kahise nk'inyishu icyo nagomba kuvuga ni uko iyo umuntu by'ukuri abona ko yababaye naho aba ayisanga mu guha abandi bababaye ni byiza ko aronka abantu baganira ku biba byaramushikiye mu buzima ari ibintu biba byaramuhemukiye ari abantu baba baramuhemukiye ari ibyo aba yarabuze ni byiza ko uwo muntu arondera abantu babizigwa cyangwa umuntu wo mwizigirwa kwitura kugira ngo baganire ku bijyanye n'ubuzima bwiwe bwa kahise hanyuma muri kwa kuganira wa muntu aheze ashobore kumutoza inyishu cyangwa kumufasha mu kuronka ibyiyumviro bizima byoshobora kumurongora cyangwa kumubera nk'inyishu cyangwa kumuha umuti w'ingene akwiye kuva muri kahise kuko burya abantu benshi baraba imbohe z'ibibi biba byarabashike muri kahise umuhinga Chartier niyunge ko asigura ko ingaruka nyinshi zijanye no kwicamwa imigwi ziva mu kutamenya cyangwa kutaronswa ubumenyi mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba